Maiatz taloa da festivalak osteletan esken eguna badi ezagutuik, astertetik hasten da. Hor eskola ezberdinentako emanik diate antzerki kanto eta dantza ikusgarriak. Eskolak behena fagoa dota biarnotike horatielaik. Ostegunin argia kolegioko bosgarren ekuek, uliz deitu pastual aldelako bat emanen die maule baitan. Bena ostial gauan eginen da zabaltze ofiziala, maule gainen. Bihamenian goizetik erratxartino kalitatezko ikusgarritaz gozatzen ahaldate. Hola, frantzian gainti Hunkan antzerki festival des dien bitartin, maulekoa indartuik horra da urten. Christelle Mange, Festival Ardua Duna. Voilà, cette année, on a voulu reprendre, euh, redonner un coup d'accélérateur en fait sur ce festival pour euh, repartir sur des spectacles ambitieux parce qu'on propose vraiment euh, des spectacles de qualité. Bestalde azpimarratzeko da geota talde jabo Euskal Herritik horradiela. Izan etxekoak, Baltazar, ala Kiribil Kompainia antzerkien aldetik, edota negua ikusgarrientako. Justoki dantza, muzika eta su artifizialak nahasten dutian, negua ikusgarri horrek du, maiatz taula da festivala urentuko. Nesken egun gaian, hamarrak terditan, mauleko kutxe suian.